بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات ابن خطاب الإسلامية بالدمام تواصل معك أخي الكريم المصحف الشريف للأخ سعد الغامدي الشريط الثامن ويحتوي على سور الحج والنحل والإسراء نعم، نعم، الحج เป็นมักกิยังมี99องค์การ มีจุดมุ่งหมายหลักคือการศรัทธาในอิสลาม อันหมายถึงการให้ความเป็นเอกภาพแด่อัลลอฮ์การเป็นนบี การฟื้นคืนชีพ และการตอบแทน หลักสำคัญของบทนี้กล่าวถึงการต่อต้านของพวกปฏิเสธศรัทธาที่มีต่อศาสนาทูตในสมัยต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้บทนี้จึงเริ่มต้นด้วยการเตือนสำทับถึงการลงโทษอย่างสาหัส บทนี้ยังได้กล่าวถึงการเรียกร้องของบรรดานาบี และได้ชี้แจงท่าทีของผู้หลงทางและผู้ที่มีความทุกข์ที่มีต่อบรรดาศาสนาทูตซึ่งเห็นได้ตั้งแต่ท่านนาบีนัวอะไลสลามจนกระทั่งถึงนบีคนสุดท้าย คือนบีมูฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมและนี่คือแนวทางปฏิบัติของผู้ปฏิเสธศรัทธาทุกยุคทุกสมัย บทนี้ได้เปิดเผยเห็นถึงสัญญาณต่าง ซึ่งได้แผ่กระจายไปในจักรวาลที่กว้างใหญ่ไพศาล ซึ่งเป็นการชี้เห็นถึงร่องรอยของผู้สร้างมันขึ้นมา ในเวลาเดียวกันก็เป็นการยืนยันถึงความยิ่งใหญ่ของพระผู้ทรงสร้าง โดยเริ่มต้นด้วยทัศนียภาพของชั้นฟ้า ทัศนียภาพของแผ่นดิน ทัศนียภาพของลมผสมเกสร ทัศนียภาพของความเป็นความตาย ทัศนียภาพของวัน รวมฝูงชนและการฟื้นคืนชีพ ทั้งหมดนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ผู้ทรงสูงส่ง และเป็นการยืนยันถึงความเป็นเอกาและเดชานุภาพของพระองค์บทนี้ได้เปิดเผยถึงเรื่องของมนุษยชาติที่ยิ่งใหญ่ คือเรื่องของทางนำและการหลงทาง โดยอุปมาเรื่องของอาดัม อะไลฮิสลามกับศัตรูตัวฉกาจคืออิบลิสที่ถูกสาปแช่ง และสิ่งที่เกิดขึ้นจากการคารวะของมาลายกาต่ออาดัม และการหยิ่งพยองของอิบลิสที่ไม่ยอมคารวะและการคัดค้านของมันต่อพระบัญชาของอัลลอฮ์ตลอดจนสัญญาของมันที่ล่อลวงลูกหลานของอาดัมให้อยู่ในการหลงผิด จากเรื่องของอาดัมได้เปลี่ยนไปเป็นเรื่องของศาสดาบางท่าน เพื่อเป็นการปลอบใจท่านรอซูลซอลลลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้เข้มแข็ง เพื่อไม่ให้ความหมดหวังและความเบื่อหน่ายเข้าไปสิงสู่ในจิตใจของท่าน ทั้งนี้ด้วยการกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของนบีลูดสุไอและซอแลรวมทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับประชาชาติต่าง ๆ ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อต้านการเรียกร้องเชิญชวนและการเผยแพร่ศาสนาของพระองค์ บทจบลงด้วยการเตือนท่านรอซูลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ให้รำลึกถึงความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ด้วยการประทานคำพีฉบับปาฏิหาริย์ และใช้มีความอดทนต่อการถูกทำร้าย และถูกก่อกวนจากพวกบูชาเจเวตอีกทั้งเป็นการแจ้งข่าวดีว่าชัยชนะที่แท้จริงแน่นอนนั่นจะเป็นของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัม และบรรดาผู้ศรัทธาในระยะเวลาอันใกล้นี้ บทนี้ได้รับการขนานนามว่าอัลฮิตเพราะอัลลอฮ์ผู้ทรงสูงส่ง ทรงกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับประชาชาติของนบีสอแลกซึ่งสืบเชื้อสายมาจากตระกูลสมุตอันมีถิ่นฐานอยู่ที่เมืองฮิจซึ่งอยู่ระหว่างเมืองมาดินะกับเมืองชาม ชนชาตินี้มีร่างกายกำยำแข็งแรง เจาะสกัดภูเขาเป็นที่พำนักอาศัย และมีความเชื่อมั่นว่า จะพำนักอยู่อย่างถาวรด้วยความเชื่อมั่นดังกล่าว ประกอบกับความหยิ่งพยองและการไม่เชื่อฟังอีกทั้งการต่อต้านผู้ประกาศเผยแพร่ศาสนาของอัลลอฮ์ในที่สุด พวกเขาจึงได้รับการลงโทษ อย่างสาสม โดยเสียงกับนาได้มาทำลายชีวิตของพวกเขาในเวลาเช้าตรู่บิสมิลลาฮิรราะห์มานิรรฮีม ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออัลิฟ ลามรอทิลกะ อายาตุลกิตาบ วะกุรอัลีฟลาม รอ เหล่านี้คือองค์การทั้งหลายแห่งคำที และเป็นกุรอาน ันชัดเจนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาหวังกันว่า หากพวกเขาได้เป็นมุสลิมเจ้าจงปล่อยพวกเขาบริโภคและร่าเริงเถิดและความหวังก็จะทำให้พวกเขาลืมแล้วพวกเขาก็จะรู้ وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم เราไม่ได้ทำลายหมู่บ้านใดนอกจากว่ากำหนดเป็นที่รู้กันแล้วมาตัสบิกมินอุมมะตินอัจลฮาวะมายัสตะฟิรูนไม่มีกลุ่มชนใดจะเร่งกำหนดการลงโทษได้ และไม่อาจจะทำให้ล่าช้ากว่ากำหนดได้ وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون และพวกเขากล่าวว่าโอ้ผู้ที่ข้อตักเตือนอัลกุรอานถูกประทานมาอย่างเขาแท้จริงเจ้าเป็นคนบ้าอย่างแน่นอนแล้วมาตะตีนาบิลมาลาอิกะอินคุนตะมินัสซาดิกีน ทำไมเจ้าไม่นำมาลายกามาที่เรา หากเจ้าอยู่ในหมู่ผู้มีสัจจะมานุนซิลุลมาลาว้นแตวยควาริงดักวะมากานูอิดัมนดรีเราได้ส่งมาลายกาลงมาเว้นแต่ด้วยความจริง ดังนั้นจึงไม่ปรากฏว่าพวกเขาต้องรอคอยอินนานะห์นุนซัลนัิกรวะอิน ะหูละฮาฟิ ظ و นแท้จริง เราได้ประทานข้อตักเตือนอัลกุรอานลงมา และแท้จริง เราเป็นผู้รักษามันไว้อย่างแน่นอน ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين และโดยแน่นอนก่อนหน้าเจ้านั้น เราได้ส่งบรรดาศาสนาทูตมาในหมู่คณะต่างๆ เมื่อครั้งก่อนๆ وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون และไม่มีศาสนาทูตคนใดมาอย่างพวกเขา เว้นแต่พวกเขาจะต้องเย้ยหยันในทำนองนั้น เราได้ทำให้มันเป็นที่เย้ยหยัน อยู่ในจิตใจของคนชั่วทั้งหลายพวกเขาจะไม่ศรัทธาต่อคำพีอันกุรอานและแน่นอนแบบอย่างของชนรุ่นก่อนๆได้ผ่านพ้นไปแล้ว ولو ف ถ้าหากเราเปิดประตูแห่งชั้นฟ้าแก่พวกเขา แล้วพวกเขาจะขึ้นต่อไปเรื่อยๆละกอลูอินนมาสุกิรัตอับซารุนาบัลนะห์นุกวมมัสฮูรูนแน่นอน พวกเขาจะกล่าวว่า แท้จริง สายตาของพวกเขาถูกปิดกั้นไม่เพียงเท่านั้น พวกเรายังเป็นกลุ่มชน ที่ถูกเวทมนต์อีกด้วยและโดยแน่นอนเราได้ให้มีหมู่ดวงดาวในท้องฟ้า และเราได้ประดับประดามันให้สวยงามแก่บรรดาผู้เฝ้ามอง وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين และเราได้รักษามันให้พ้นจากชัยตอนทุกตัวที่ถูกสาปแช่งเว้นแต่ผู้ที่แอบฟัง ดังนั้นดวงดาวที่ลุกโชนช่วงจะไล่ตามติดเผามัน และแผ่นดินนั้นเราได้แผ่มันออกไป และเราได้ทำให้มีเทือกเขาเป็นที่ยึดอย่างมั่นคง และเราได้ทุกสิ่งงอกเงยอย่างสมดุล وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين และในแผ่นดินนั้นเราได้ทำให้มีเครื่องยังชีพแก่พวกเจ้าและแก่ผู้ที่พวกเจ้าไม่ได้เป็นผู้ที่ให้เครื่องยังชีพแก่เขาว่าอออิิมีชัยนิลลาาาอินนดขะซซาินนุุฮูมล بقدر معلوم และไม่มีเครื่องยังชีพใดเว้นแต่ที่เรานั้นได้มีครังของมัน และเราจะไม่ให้มันลงมา นอกจากตามสภาวะที่ได้ถูกกำหนดไว้แล้วว่าาอััลลสดี وأرسلنا الرياح لواقح ف أ ن ز ส ن ม م อิมาอันฟ ا ء فأسقيناكموه และเราได้ส่งลมผสมเกสรมาและเราได้น้ำลงมาจากฟ้าฟ้าและเราได้พวกเจ้าดื่มมัน และพวกเจ้าก็ไม่ได้เป็นผู้สะสมมันไว้และโดยแน่นอน เราเป็นผู้ให้มีชีวิต และเราเป็นผู้ให้ตาย และเราเป็นผู้คงอยู่แต่เพียงผู้เดียวและโดยแน่นอนเรารู้ถึงกลุ่มชนก่อนพวกเจ้า และโดยแน่นอนเรารู้ถึงกลุ่มชนรุ่นหลัง وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم และแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้าคือผู้ทรงชุมนุมพวกเขา แท้จริง พระองค์เป็นผู้ทรงปรีชาญาณผู้ทรงรอบรู้ะลด ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من ح م มัสนูนและโดยแน่นอน

และยินนั้นเราได้สร้างมันมาก่อนจากไฟของลมร้อน และจงรำลึกถึงเมื่อพระผู้อภิบาลของเจ้าตรัสแก่มาลายกาว่า แท้จริงถ้าเป็นผู้สร้างมนุษย์จากดินแห้งจากดินดำเป็นต้น فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ดังนั้นเมื่อข้าได้ทำให้เขามีรูปร่างสมส่วน และเป่าวิญญาณจากข้าเข้าไปในตัวเขาฉะนั้น พวกเจ้าจงโค้งคารวะต่อเขาเถิดดังนั้นมาลายกาทั้งหมดได้โค้งคารวะ อิลลาอิบลิสอับาอันยกูนมะอัสซาจิดีนเว้นแต่อิบลิสมันปฏิเสธที่จะร่วมกับบรรดาผู้โค้งคารวะกลาาย قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع ا ل าจิดีนพระองค์ตรัสว่าโอ้อิบลิสทำไมเจ้าจึงไม่ร่วมกับผู้โค้งคารวะ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون มันกล่าวว่า ฉันจะไม่คารวะต่อมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างเขาจากดินแห้งจากดินดำเป็นตรงดอกพระองค์ตรัสว่า ดังนั้นเจ้าจงออกไปจากที่นี่ แท้จริงเจ้าเป็นผู้ถูกขับไล่ และแท้จริงการสาบแช่งจงประสบแก่เจ้า จนกระทั่งถึงวันแห่งการตอบแทน มันกล่าวว่า โอ้พระเจ้าของฉัน ได้โปรดประวิงเวลาให้แก่ฉันจนถึงวันฟื้นคืนชีพด้วยเถิด قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم พระองค์ตรัสว่าแท้จริงเจ้าอยู่ในหมู่ผู้ถูกประวิงเวลาจนกระทั่งถึงวันเวลาที่ถูกกำหนดไว้แล้ว قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين มันกล่าวว่า โอ้พระผู้อภิบาลของฉัน โดยที่พระองค์ทรงให้ฉันหลงผิดไปแล้ว แน่นอนฉันก็จะทำให้เป็นที่เพลิดเพลวแก่พวกเขาในแผ่นดินนี้ และแน่นอน ฉันจะทำให้พวกเขาทั้งหมดหลงผิดอิลลาอิบาดะกมินฮุมุลมุคลซีนเว้นแต่ปวงบ่าวของพระองค์ท่าน ในหมู่พวกเขาที่มีจิตใจบริสุทธิ์เท่านั้น พระองค์ตรัสว่า นี่คือทางอันเที่ยงธรรมของข้าอินนัยบาดีลิสลักอาลัยฮิมสุลตานุอิลลามันิตตบะกะมินัลกาวินถ้าจริงพวงบ่าวของข้า เจ้าจะไม่มีอำนาจใดๆเหนือพวกเขา เว้นแต่ผู้ที่ปฏิบัติตามเจ้าในหมู่ผู้หลงผิดเท่านั้นถ้าจริงนรกยานนำคือที่นัดหมายของพวกเขาทั้งหมดมันมีเจ็ดประตู สำหรับทุกประตูมีส่วนที่จัดไว้แล้วอินนัลมุตตะกีนฟีจันนาติวะยูนแท้จริง บรรดาผู้ยำเกรงนั้นจะอยู่ในสวนสวรรค์ และมีตาน้ำอุดคุลูฮาบิสลามินอามินินพวกเจ้าจงเข้าไปในนั้นด้วยความสันติและปลอดภัยเถิดวะนะซะนามาฟีซุดูริฮิมมินกิลลิ إخوانا على سرر متقابلين และเราได้ขจัดความแค้นที่มีอยู่ในหัวอกของพวกเขา ให้กลายเป็นพี่น้องกันโดยพำนักอยู่บนเตียง หันหน้าเข้าหากันความเหนื่อยยากจะไม่ประสบแก่พวกเขาในนั้น และพวกเขาจะไม่ถูกนำออกจากที่นั่นนับบิอิบาดีอันนีอันัลกฟูรุรหีมจงแจ้งแก่พวงบ่าวของข้าว่า แท้จริง ข้าคือผู้ทรงอภัย ผู้ทรงเมตตาเสมอ และแท้จริง การลงโทษของข้านั้นเป็นการลงโทษที่เจ็บแสบและเจ้าจงแจ้งให้พวกเขาทราบถึงแขกของอิบรอฮิมเมื่อพวกเขาเข้าไปหาอิบรอฮิมแล้วกล่าวว่า สันติ เขากล่าวว่าแท้จริงเรากลัวพวกท่าน พวกเขากล่าวว่า ท่านอย่ากลัว แท้จริงเราขอแจ้งข่าวดีแก่ท่าน เกี่ยวกับเด็กคนหนึ่งที่มีความรู้เขากล่าวว่า พวกท่านมาแจ้งข่าวดีแก่ฉัน เมื่อความชราภาพได้ประสบแก่ฉันแล้วกระนั้นหรือแล้วเรื่องอะไรเล่าที่พวกท่านจะแจ้งข่าวดีแก่ฉันพวกเขากล่าวว่า เราขอแจ้งข่าวดีแก่ท่านด้วยความจริง ดังนั้นท่านอย่าได้อยู่ในหมู่ผู้สิ้นหวัง قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون เขากล่าวว่า และจะไม่มีผู้ใดสิ้นหวังในพระเมตตาของพระผู้อภิบาลของเขา นอกจากพวกที่หลงผิดเท่านั้นเขากล่าวว่า ดังนั้นธุระอันใดเล่าของพวกท่านโอ้ทูตทั้งหลายูพวกเขากล่าวว่าแท้จริงเราถูกส่งมาเพื่อกลุ่มชนที่ทำผิดอิลลาอัลลูตินอินนาลมุนจูมอจมัยนนอกจากบริวารของลูต ถ้าจริงเราจะเป็นผู้ช่วยเหลือพวกเขาทั้งหมดอิลลัมรอตฮูกัดดัรนาอินนฮาลมินัลกอบิรินเว้นแต่ภริยาของเขา เราได้กำหนดไว้แล้วว่า แท้จริง นางได้อยู่ในหมู่ผู้ที่ล่วงไปแล้วแต่ลม ف า م า جاء آل ل ิลมุรสลูนก ق ลอิน ท ن ك م قوم منكرون นเมื่อพวกทูตได้มายังบริวารของลูตเขาบริวารของลูตกล่าวว่า แท้จริงพวกท่านเป็นกลุ่มชนที่ไม่คุ้นหน้าพวกเขากล่าวว่า แต่เรามาหาท่าน คือลูดด้วยเรื่องที่พวกเขาสงสัยกันอยู่ และเรามาหาท่านด้วยเรื่องจริง และแท้จริงเราเป็นผู้มีสัจจะอย่างแน่นอน ดังนั้น ท่านจงเดินทางร่วมไปกับครอบครัวของท่านในเวลากลางคืน และจงตามหลังของพวกเขา และอย่าให้ผู้ใดในหมู่พวกท่านเหลียวหลัง และจงเดินทางไปตามที่ท่านถูกบัญชาและเ และเราได้แจ้งแก่เขาถึงเรื่องนั้นว่า คนสุดท้ายของพวกเหล่านี้จะถูกตัดขาดในยามเช้า และชาวเมืองได้มาหาด้วยความดีใจเขาลูดกล่าวว่า แท้จริงเขาเหล่านั้นเป็นแขกของฉันดังนั้นพวกเจ้าอย่าทำให้ฉันอับปย์และจงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดและย่ายฉันต้องอับอายพวกเขากล่าวว่า และเราไม่ได้ห้ามเจ้าเกี่ยวกับการต้อนรับแขกดอกหรือ ลูดกล่าวว่า เหล่านี้คือลูกสาวของฉันหากพวกเจ้าจำเป็นต้องกระทำลอัมรุกอินนะฮุมลฟีักรติฮิมยัมะฮูนขอสาบานด้วยชีวิตของเจ้า แท้จริงพวกเขาอยู่ในการมึนเมาหลงทาง อย่างแน่นอนดังนั้นเสียงกำมปนาดได้ประสบกับพวกเขา เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นแล้เราได้พลิกกลับส่วนบนของมันเป็นส่วนล่าง และได้หินจากนรกหล่นลงมาทับพวกเขา แท้จริง ในการนั้นแน่นอนเป็นสัญญาณแก่ผู้พินิษพิเคราะห์ทั้งหลาย และแท้จริง มันสถานที่นั้นยังคงเป็นเส้นทางที่พักอาศัยอยู่เสมอไป อินนฟีดาลิกลาอยตัลิลมุอมินีนวะอินกาอัฮาบุลอัยกะติลาลิมีนแท้จริงในการนั้นย่อมเป็นสัญญาณแก่บรรดาผู้ศรัทธา และกระนั้นก็ดี ชาวอัลไอกะเป็นผู้อาธรรมอย่างแน่นอน فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ดังนั้นเราได้ลงโทษพวกเขาและแท้จริงทั้งสองพวกอยู่บนเส้นทางที่ชัดแจ้งอยู่แล้ว ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين และโดยแน่นอนชาวอัลฮิด

ดังนั้นเสียงกรรมนาฏได้ทำลายพวกเขาในยามเช้าแค่นั้นสิ่งที่พวกเขากระทำไว้ไม่ประโยชน์แก่พวกเขาได้เลยและเ وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل และเราไม่ได้สร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน และสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองนั้น เพื่ออื่นใด เว้นแต่ความจริง และแท้จริงวันประโลกนั้นจะมีมาอย่างแน่นอน ดังนั้นเจ้าจงอภัยด้วยการอภัยที่ดีเถิดอินนรับบะกะฮุวัลคัลลากุลอาลี แท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้าคือ พระผู้ทรงสร้างผู้ทรงรอบรู้ และโดยแน่นอน เราได้ประทานให้แก่เจ้าทั้งเจ็ดองค์การที่ถูกอ่านซ้ำ และอัลกุรอานที่สำคัญยิ่ง لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين เจ้าอย่าทอดสายตาทั้งสองของเจ้าไปยังชนชั้นต่างๆของพวกเขา และอย่าได้เสียใจแทนพวกเขา และจงลดปีของเจ้าให้ต่ำ ด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อบรรดาผู้ศรัทธาและมุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่า แท้จริงฉันเป็นผู้ตักเตือนอย่างชัดแจ้งเช่นเดียวกับเรา ได้ให้แก่พวกแบ่งการศรัทธาคือบรรดาผู้แยกอัลกุรอานเป็นส่วนๆ ف و ر ดังนั้นขอสาบานต่อพระผู้อภิบาลของเจ้า แน่นอนเราจะถามพวกเขาทั้งหมดม م ا كانوا ي ม م ลูน ถึงสิ่งที่พวกเขากระทำไว้ดังนั้นจงประกาศอย่างเปิดเผยในสิ่งที่เจ้าถูกบัญชาใช้และจงผินหลังให้พวกบูชาจดอินนาคฟีนาคัลมุสตฮซีนแท้จริง เราให้ความพอเพียงแก่เจ้าต่อพวกเยอหยันแล้ว คือบรรดาผู้ตั้งพระเจ้าอื่นเป็นภาคีกับอัลลอฮ์แล้วพวกเขาจะรู้ และโดยแน่นอนเรารู้ว่าแท้จริง พวกของเจ้านั้นอึดอัดต่อสิ่งที่พวกเขากล่าว ดังนั้นจงกล่าวสดุดีด้วยการสรรเสริญพระผู้อภิบาลของเจ้าเถิด และจงร่วมอยู่ในหมู่ผู้สุยูดละหมาดเถิดและจงเคารพพระดีต่อพระผู้อภิบาลของเจ้า จนกว่า ความแน่นอน คือความตายจะมาหาเจ้า